Boas tardes, Chari. Sí, soy yo. Eh, precisamente tú, a ver se si sabe coñecer esta voz que che vai a felicidade. Felicidade. La madre de te Eh, Eh, eh, eh, eh, pero bueno, sabes que estamos dentro da radio, en Radio Cornellá, precisamente neste programa que se chama Sempre en Galicia, quixemos aproveitar pois unha sorpresa para que ti souperas que, que desexamos que todo o mellor do mundo no, no teu cumpleaños. Gracias. Xari, temos preparada unha peza de música de Ana Quiro de verga, pero que, por certo, a mellor topamos en un momento non oportuno, pero que che pareceu a sorpresa? Muchas gracias. <laughs> Va aquí o, o, o, o, o señor Xulio dice, bueno, voulle facer unha sorpresa e seguro que non se dará conta de que de chamado de onda rara. E foi certo, non? sí, sí, sí. Pues non me esperaba, eh? Unha sorpresa grande, non? Vaya. <laughs> bueno, pois que cumplan moitos máis. Gracias, gracias. Eh, bueno, te, de, en cuanto a regalos, que? Chegaron moito? Bueno, eu tengo que ir a buscarlos. A onde tes que ir a buscarlos? pois <laughs> pues pídelle, ah. diles ahora que en público, por lo menos, que, que se comprometa, non? Hombre, hombre, a ver si cae alguno, alguno bueno. Ahí, leña. <laughs> Julio, mira lo que te están diciendo, a ver. No creo, eh, que caen algunos buenos. Pero pregunta... Tú... Pídele, pídelle llegar altos porque é o que fai falta. No, no, que non pida moito. Hombre, se hai alguno de 500 para Oh, vale, no. <laughs> Muy bien. Pues bueno, pues alegro, muchas gracias. Me alegro muchísimo que cumplas por más y que sigas. Mucho, si tú podes escuchar un momentillo, verás que pece de música che ten preparado o noso técnico para o cumplimiento do teu cumpleaños. Mira, una señora que se chama Nakiro canta este sitio. que por cierto, morreu hai un día. Pero bueno, nos seguimos eh, acordándonos de él. gracias. bonita son una Coruña, Lugo Eurense. Vecinas da mi terra e más querida, quisiera eu cantar un pico poder dar que os fillos de Pontevedra ya mai se siente cuando pienso que a nuestra tierra está peinando mancillo, canse llorando. Father, Father. Ben, e deste xeito, pois xa rematamos o noso programa mm, sempre en Galicia, primeiro desta nova tempada, e que desexamos que fora mm, pois do agrado de todos vostedes. Mm, agardamos que a vindeira semana de seis a oito volvan a conectar connosco e daremos máis novidades, aparte do noso correo electrónico sempre en gmail.com tamén teñen a nosa página web sempre en Galicia, blogspot.com, e pois, mm, trataremos de poñer, pois eso, poñer en Facebook ou Facebook o noso programa que parece ser que que convén para que todos poidan disfrutar de. Mm, antes de rematar, todos os nosos ointes, todos os coitantes, todos os que queiran achegarse precisamente á nosa entidade, en Rosario de Castro, en Federico Soler número 71, mañán virá o presidente da Xunta a 11 da mañán a Rosario de Castro. Por lo tanto, pois se queren ter unha mm, recepción ou mm, saudar concretamente ao presidente da Xunta de Galicia, mañán en Rosario de Castro ás 11 da mañán estará ali mm, para partir ou lo menos compartir con el, con el pois algún un minutillos porque parece ser que a súa xenda é bastante apretada. De todos os xitos, mm, desechámoslle unha fin de semana extraordinaria e que volvan a conectar connosco a este.